mu mpera z'ukwezi guheze yo kwangira uburundi kwinjira mu karere ka afurika y'amajyepfo mu by'ubutunzi south africa development committee cyangwa sadeke mu mfunyapfunyo ni mu gihe Burundi bwagirizwa bamwe mu bagize leta y’u Burundi bashikirije ko bitakibaho aho twogaruka nko ku n'intwaro rusange no kubahiriza ibijyanye n'agateka kazina muntu mu gihe ku rundi ruhande usanzwe arongoye igihugu cya Namibia we yashikirije ko atantambwe igihugu cacu kiratera noneho hari ingaruka izihe na cyane cyane zijyanye n'iyo ngingo bamwe bita iy'agahotoro mu gihe abandi basaba kongereza ingufu nyabuna mu bijyanye n'agateka kazina muntu kugira turabire hamwe kino kibazo nkaba ndi kumwe n'abatumire babiri umwe n'usanzwe arongoye abarundi baba hanze bahurikiye muri diaspora ni Jafet Rojanti ndayishimiye ari mu gihugu ca norvege reka ndakuramutse nongera ndaguha n'ikaze jafete rojanti ndagize hamwe cyane uwundi mutumire turi kumwe ni Canesius karorero nawe ari mu gihugu cy'ububirigi nawe ndakuramukije nongera ndaguha n'ikaze muri kino kiganiro e, ndakunze mwiriwe medali ndaramukije na jafeti hanyuma n'abariko baratwumviriza murakoze cyane nk'uko mwabyumvise kuri micro ni medari niyo nkuru reka rero nongere kubaha ikaze reka tugaruke hano muri studio mwumvise ko turi kuri iki kibazo cy'iyankigwa ry'u Burundi mwishirahamwe yijanye n'ubutunzi muri Afrika Majepfo bita Sadeke reka ikibazo ca mbere ndagihere kuri Jafet Lojanti ndayishimiye mwebwe ino yankwa canke ino ngingo ku rwego rwa diaspora musanzwe murongoye kuko mbere iranahurikiye no mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu mwamwe yakiriye gute twebwe iyo ngingo ni ukuri ntitwayakiriye neza cyane kubera ko murazi yuko uko iminsi iheze muri iyi minsi iheze muramaze kubona yuko igihugu cy'u Burundi cyagize akigoro kadasanzwe mu bijyanye na na demokarasi mhm. eh, kandi mukaba muzi yuko tumaze iminsi turi ko turarengera na twebwe dushyiramo ingufu kugira ngo ibijyanye no gufashanya n'ibihugu mu byerekeye ubudandaza bitera imbere mhm. rero mu gihe rero turi ko turagira izo nguvu ukaza wumva ingingo nk'iyo irasohotse urabona yuko atari ingingo yoza ishimisha abarundi baba muri diaspora mhm. eh, nicyo gituma rero twebwe ntitwayakiriye neza na gatoya mhm. murakoze cyane reka kumbure icyo kibazo nyine mbanze ndakibaze na karorero Canesius nawe ni umwe mu bigeze gutwara amashyirahamwe y'abarundi basanzwe bari hanze eh, mu gihugu cy'ububirigi mwe hiyo ngingo mwayakiriye gute eh, urakoze eh, twibaza yuko iyo ngingo yafashwe yego harabaye utwigoro twinshi Mm-hmm. Eh, igihugu cyakoze eh, kugira ngo cinjire kuko cyari cyarangiwe eh, kwinjira mu mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi mm-hmm. ukaba yuko rero ubu ni inshuro igira kabiri uburundi mu mm-hmm. inyuma y'imyaka ibiri rero icyo umuntu yoraba ni uko kuva icyo gihe bwangirwa bwa mbere habaye umugwi waje gutohoza kugira ngo barabe yuko ibyo leta yashikirije ari byo hanyuma mugabo icyadutangaje ni uko mu nyuma twagiye twumva yuko itariki ba n'icyenda uburundi babwanira tugarutse uh, kuri ibi uh, uwo muryango ujyanye n'iby'ubutunzi wa afurika y'ubumanuko sadeke ikibazo reka ndagitumbereze kuri Jafet Rojanti murahurije ko kutwigoro leta yoba yarakoze nakoreka naho twoguma kuri Canisius mugabo hari ikibavuga nko muri politike bitameze neza ibyagateka kazina muntu mu Burundi utwo twigoro canke muravye ibyo mwumva canke nibiri mu gihugu ntimubona ko leta yoba yarakoze intambwe mu bijanye n'ivyo muri politike urakoze nukuri eh, twebwe ntacyo reka kibanze cyishyure kanezi yose eh, baje uwo mugwi waje nibaza hanini ugiye gusoma mu binyamakuru bitandukanye cyangwa ukavugana n'abo bantu bamwe bamwe bari muri iyo migwi nivyo wakubarira mhm. reka tukiraho ijambo ubu naho ndarihe Jafet gentil turiko turavuga ibi bijanye na bimwe mu byagirizwa uburundi kutemererwa kuja muri Sadeke Canisius yagarutse ku nyungu rusangi ah, reka dufatire kuri bimwe bimwe mbega mweho muravye mwatangwe muvuga muti na gahotoro mwokwerekana neza ako gahotoro aho gafatiye bivanye n'iyo yankigwa kuko kuko mwavuze hari utwigoro twakozwe tutubwira neza neza kumbure n'abari ko baradukurikirana bace babona yuko kuba ari ako karengayo cyangwa ako gahotoro eh, nk'uko ubivuze cyangwa nk'umugenzi wanjye ahita kubivuga mhm. urabona hararungitse umugwi mhm. mu burundi kugira ngo uwo mugwi utohoze neza yuko igihugu gikwiye ibisabwa na sadeke kugira ngo uburundi bwinjire mhm. muri sadeke mhm. eh, kandi twese mwarabikurikiye eh, uriya mugwi wavuye mu gihugu uvuze uti uburundi n'ukuri buhagaze neza mhm. ati ibijyanye na demokarasi nta ngorane n'imwe tubona ku burundi eh, bagera n'aho bamenyesha imbere y'abanyamakuru y'uko atangorane n'imwe ahubwo babona yuko uburundi bwatebye kwinjira muri sadeke mhm. ariko bamaze kugera hariya ingingo imaze gusohoka biboneka yuko hariho ibindi bintu byari byinyegeza inyuma byagiye kuza mu nyuma uvuze inyuma ushaka kuvuga hehe ga jafete inyuma kuri bande ku ruhande rwabo baje gutohoza ibibera mu Burundi canke ku ruhande rw'usanzwe arongoye ico gihugu cya Namibia ari wahagarariye SADC Oya no kumenyesha yuko eh, hariho amakuru twashoboye gutohoza mhm. dusanga muri uniyo europeyene baragize inama aho banasohoye n'urwandiko rwitwa ngo in politike taranjere komine dore uniyo europeyene europeyene mm-hmm. ibyo byabaye muri iyi europeyene ni sena yafashe iyo ngingo ivuga iti noneho no muri sadeke reka tugereyo turabe yuko iyi politiki komine ya uniyo europeyene tuyihagarara ko ibyo si ibintu nyegezo biri kuri webusayiti mm-hmm. nyuma rero iyo bamaze gufata iyo ngingo urabona yuko babaye kontakite na uniyo muri sadeke mm-hmm. ikibazo cy'uburundi noneho ya ya pozisiyo wa mugwi wa Burundi wari ufise uza guhinduka mu nyuma niho rero baje bavuga bati no Burundi turabona yuko hari hagahaze muri demokarasi ngerageje kumviriza eh, Jafet eh, Rojanti ngerageje kumviriza mushatse kuvuga yuko ari eh, bwa bumwe bwa buraya busanzwe bufitaniye ingorane na leta y'u Burundi bwo bwatumwe canke ibyo kwita influence politique butuma n'ubwo burundi bwanka kwinjira muri sadeke tuje no muri sadeke nabo turabe yuko hari icyo tubakurako rero nkavuga nti mhm. iyo ngingo yaje ariyo kugira ngo banigire uburundi mu menshi ibaza yuko uburundi butotakaza inguvu bubandanye bukongera bugasaba gusubiramo murakoze reka eh, reka ntumbereze icyo kibazo mu bubirigi karorero kaneziyusi ngo hariho influence politike y'ubumwe bw'ibihugu bya buraya mu kwanka ku burundi bwinjira muri uh, sadeke bisigura yuko ari ya migenderanire itari myiza hagati y'u Burundi na n'ubumwe bw'ibihugu bya buraya mweho niko mubibona ko musanzwe munegereye n'umugwa mukuru eh, wa uniyo europeye na bwo bubirigi urakoze je nibaza yuko ahubwo icyo nemera icyo ntemeranije na mhm. mugenzanje jafete ni uko eh, icyo cya demokarasi ah, avuga ko atakirimo kandi kirimo mugiye kuraba no ku rubuga rwa Eh, icyo o ni ikintu eh, kirabwa mbere banavuga yuko ari n'inkitegeko ni kuvuga hariho mugabo hariho wene yashikirije inkingi zine kumbura nawe woshikiriza aho ufatira eh, no kuri urwo rubuga kuko yavuze ati akenshi nabonye ibijyanye n'ubutunzi iterambere no guteza imbere imibereho y'abantu n'ibindi mweho n'igiki mufatirako sadeke n'ikivuga ni ukwiteza imbere mu by'ubutunzi no mu mibereho y'abantu bagize uwo muryango mugabo ukaba neza yuko e, ubutunzi ntibusigana na politiki politiki ntisigana n'ubutunzi mhm. kandi e, kuko hari politiki itari nziza n'ubutunzi ntibuba bwiza n'ubutunzi bubungabungwa na politike nziza yo kubungabunga ubwo gutunze mhm. ubwo ntitwava duhagarara muri bya bindi bivugwa yuko ibintu byose ari politiki eh, eh, eh, mugabo tudafashe iyo mvugo kanezi tudafashe iyo mvugo ivugwa yuko ibintu byose ari politiki reka tubanze turabe jafet rojanti yashikirije ati hariho influence politiki nuvuga nubwo byose ari politiki ariko urabye mission z'iyi sadeke ibyo bindi bagaruka ko ko bitoba birimo ari ka karenganyo eh, ibihugu by'ubumwe bwa buraya bwashatse gufatira uburundi sinzi mwebwe namwe aho muhagaze ibyo muriko mukora ibitajanye n'ivyo twemeranije mugabo uwo n'umugwi ni nk'uko twovuga ubumwe bw'iburayi buratanga amafaranga mu bumwe bwa afurika mhm. mugabo ntiboja kuvuga bati iki gihugu gifatira ibihano mu bumwe bwa afurika afatira igihano bigiye bihugu urumva iyo nimwe bavuga bati koba ari ukurenza urugero muri iniyo europeyene bati turiko ko turarenza urugero kuko ntiwoshika genda mukuremo iki gihugu kandi raporo yarasohotse kira noneho raporo umugwi waje warayanditse mugabo yavuze kuri iyo raporo umugenzi wa Rojanti yavuze kuri iyo raporo yuko byabonetse ko hariho icinyegeje inyuma kuko abaje kugira iyo mission d'evaluation uh, hano mu gihugu bagiye bavuga yuko ibintu bimeze neza bamaze kugera hariya abarihindukiza Eh, acavuga ati ni kimwe kigaragaza yuko hoba hariho umukono wavuye inyuma aho umuntu atazi mugabo wagerageje guterera amaso kure babona yuko eh, ubumwe bw'ibihugu bya buraya bwoba burimo musanzwe muri aho ku mukuru w'ibihugu bya buraya mweho niko mubibona kaneziyose ngewe nguma mpagaze hahandi nyine kuko boba bimonogoje ubwo bumwe bw'uburayi bwoba bwimonogoje ku buryo bwoja kubwira umuryango wa sadeka batikuramwo igihugu cy'uburundi mhm. ahubwo bufuma bavuga bati imigenderaniye twari dufitaniye niyo mwashyiramo iki gihugu turayihindukiza kubera iki gihugu ibyo ni byo iyo nzira yoyo mubona boyikora hoho cyangwa baba barayigize baravuga amashyirahamwe ategamiye leta baravuga abantu b'impunzi baravuga e, ibintu bibita espace politike yuko idakwiye usanga imigambwe itisanzuye mu gukora ibikorwa byayo baravuzemwo e, e, yuko Eh, utwigoro twabaye mhm. mu kwinjiza imigambi harabaye utwigoro mugabo utwo twigoro ntidushitse ku gipimo cy'uko eh, icyo gihugu cy'u Burundi cyo hava cinjira iyo raporo irahari Canesius anavuze mu bice bice bikenyi eh, ibyagiye bivugwa mugabo iyo raporo none u Burundi bwarayibeshuje reka kumbure turacafise akanya ah, icyo nashatse gushikiriza jewe simvuga ibihuha jewe mvuga ibintu biri bonyine biyandikiye mhm. sena sena y'ubufaransa yamaze yarabishyize ko yarabyanditse neza kaneziyusi yavuze mu majambo meza ati boba bimonogoje kumure nawe narabona yuko nawe nu yanakivuze bimonogoje kuko yanakivuze yuko abanyaburaya yanavuze ko abanyaburaya kenshi bakingira inyungu zabo yewe eh, n'uyu munsi nyine babishyizeho mhm. urumva si n'ibya kera rero icyo ngahajewe ngomba kuvuga ngomba kuvuga yuko uburundi uno munsi naho butaragira icyo bushikiriza ofisiye ni bufata umwanya mugabo twebwe tubusaba yuko ntibugomba kureka kongera gusaba ntibubandanye busaba kuko sadeke n'ikintu gikomeye mm. gikomeye gishobora gutuma uburundi nabwo butera imbere kanatsinda ibyo jewe navuze yuko ibyo bya demokarasi bitarimwo muri objectif biriko no kuri site ya sadeka ibintu mm-hmm. biri claire ugiye ko barakubwira objectif na mission ibyo nta birimo hanyuma rero ikindi rero nagomba kuvuga ni uko uwo mukuru wa namibiya yarabaye claire aravuga igituma yafatiye ko kugira ngo iyo ngingo ifatwe rero ntituje gushaka hirya do midiya mhm. ni kubera iki ikibazo ngiki kiri claire kiravugwamwo umuntu atabona igituma ahubwo icyo twosaba ni uko sadeke yo kongera ikicara ikiganye n'icyo kibazo cyangwa bakarindira uyu mukuru wa Namibia akabanza akarangiza amabanga yiwe uburundi bukongera bugasaba kuko eh, eh, eh, muri afurika turazi yuko turazi yuko ikibazo cy'uburundi babwishize kuri agenda kugira ngo uburundi Lo gentil turetse yuko hotogwa umuti ari uko umukuru w'igihugu wa arinze kuva ko hari ikibazo kaniziyusi yabajije ati nimba eh, uburundi bubona iyo raporo y'uko itabwegamiye kandi amatohoza yabereye hano mu gihugu ni kuki hatabaye contre raporo yerekana ko ibiri muri ibyo raporo ari ububeshi ahubwo nyabona mu burundi ibintu bimeze neza n'ibyo byagiriza bidahari koko nicyo kibazo yarangirijeho ntabwo eh, ese nibaza yuko igihe kirarengerana cyo kugira iyo kontre raporo mhm, muti haracari kare haracari kare kandi burya abarundi umaze kubamenyera urazi yuko ntibashoka basimbira ku nyishu ubwo nyine batabanje kuraba igituma byaje gute kubera mhm. iki bavuze indimi zibiri nibintu byinshi babanza kuraba nibaze yuko ni ugutanga umwanya uburundi kujya bwamye bufata umwanya kugira ngo butange inyishu kandi mm-hmm. ubanje kwiyumvira ikiza ni ikibi ni ikihe icyo ni iki mm-hmm. eh, murakoze cyane kaneziyusi ngira mwagerageje kumva mugenzi wanyu Jafet Rojanti asanzwe ahagarariye niwe perezida wa diaspora eh, abarundi baba mu makungu yerekanye nawe mbere aranavuga n'ibi bijyanye n'iyi politike y'abafaransa icyo ivuga sena y’u y'ubufaransa icyo ivuga ku bijyanye n'iyo raporo ngira ngo namwe bwe nimba muri ku buhingangurukana bumenyi murashobora gucisha ko amaso gatonya ariko akavuga ati ntihararengerana iyo konti raporo nk'uko mwarangije mubaza muti kuki leta itoba nayo niyo yarashikirije konti raporo bisigura ko ngo umwanya uracyahari ariko hariho ibibazo byinshi bikiboneka yuko eh, mbere mwumvise Laurent we yavuze ati binashobotse turindira Burundi yuko uwo muperezida aveho ariko biboneka koko yuko uko kuboko kwa Union Européenne canke ibihugu bigize umwe bwa buraya kuboneka cyane kugira gukandamiza Burundi aho mwe muhagaze ni hehe Eh, ubwa mbere hoho iyo politike komine de niyo europeyene isohotse isohotse Burundi baramaze kubwankira nabisomye nabibonye mbe ntigobara uruyeri none kumbure babisohora inyuma byaca biboneka yuko boba bagize iyo influence politique mugabo reka babisohore mu nyuma kumbure ndazi ko muri politique byose bishoboka birashoboka ko ari umukenyuro mhm. mugabo icyo nguma mvuga nuko izo politike bashobora kuba bazisangiye yego ikintu kirahurirwa kuko buriya iniyo eh, europeyene na sadeke ku isura y'inuma ngo ahantu ku buryo ijya ku influence ngo iki gihugu runaka gikuremo cyangwa cyangire ibyo byoba akamara akamaramata mhm. hmm? rero eh, kuri jewe ahubwo ibi ni ibintu urabona hararungitswe umugwi mhm. uwo mugwi waraje uratanga raporo iyo raporo avuze ati mugenzi wanjye afite yavuze ati ntiyaragera ntiyararengerana hararengeranye kuko uburundi baramaze kubwangira ubu no kuringira ikindi kiringo hama ikigira kabiri nacyo kuvuga yuko iyo raporo itakeneye kubeshurwa ni ngombwa ibeshurwe niho n'abantu twebwe abarundi twobona ku mugaragaro ako gahotoro ariko aravuga kuko kuboko kwa uniyo europeyeni hoboneka iyindi raporo ya leta cyangwa uwundi mugwi usa n'uwo ukaza wigenga leta ikawerekana ati ngibi ibyo twagirijwe namwe kora amatohoza hanyuma bakagerageza bakagaragaza uko ibyo bintu biri niho byo dushira amazinda mhm. n'ahandi urabona harimo urugiji harimo kugira ngo bafutisha uburundi ntibabwemere ibyo ntaho biri mhm. niba ari politike naho y'inyuma y'ukuboko kw'inyuma ibyo rero uburundi nabwo bukeneye kubibeshuza ku nyungu zacu nk'abarundi leta ikerekana neza iti iyi raporo yasohotse yari iyi mugabo ingingo yafashwe iteye kubiri n'iyi raporo ibyo twagirizwa bihari bikazana n'iyindi raporo y'uwundi mugwi wigenga ufise ubwo bubasha ufise n'icyubahiro cy'ukwemerwa niho byohereza bigatandukana neza n'ahandi ho ibigi politike zizokwamaho abantu ku nyungu zabo bazokwama bazikoresha umuntu nawe aca akoresha inyungu ziwe ukwiwe kugira ngo yitunganye murakoze cyane utitunganije indani mu gihugu ngo witunganye aba abakurwanya bobo ubatije umurindi ibyo urumva rero ntitwoheza ngo tujye ku kabajende ni ukurondera ingene buvuguruza iyo ibyo bafatiye ko ibibona byanditswe muri iyo raporo eh, ibyo bafatiye ko yuko demokarasi mu burundi itarashika ku rwego eh, iri ku rwego rwo hasi ko icyo gihugu kitokwemererwa diaspora y'u Burundi atuye muri Norvège turi kumwe kandi na Canisius Karorero ari mu bubirigi tukaba turi ko turabira hamwe ibijanye n'iyankigwa ry'u Burundi mu, mu, kwinjira muri SADC yo South Africa Development Committee ni kwinjira mu karere ka Afrika y'ubuseruko mu bijanye n'ubutunzi kuri micro ni Medal niyo nkuru batumirire gato duce tugaruka no muri studio mubi yage ntakibuza murabiheza reka tugaruke hano muri studio n'abatumire bacu kumbure mwumvise hano baririmba ati vugana natwe reka tuyage kugira turabe yuko hari kimwe mu co torwa inyishu cyane cyane turabe n'icyo kogwa kumbure ku mpande zose yaba leta y'u Burundi eka nabo bafata ingingo kugira koko inyungu z'abarundi ntizimirigwe muri abo batumire bacu niyo bariko reka ngaruke eh, nite muri kino gice cya kabiri duha ijambo cyane cyane uburongoye diaspora y'u Burundi ngira mwahejeje kumva bike mu byo Karorero Canisius yashikirije ariko dutera intambwe uno munsi nivyo uburundi bwoba bukeneye kwinjira muri iyo sadeke kugira bworohezwe mu bijanye n'imibereho kimwe mu biri muri za zisanzwe zigize sadeke mu by'ubutunzi imibereho ya bene burundi ariko hariho aho bavuga yuko mbere urabye na intererano kumbure cyane cyane y'ibi byacu uburundi n'u rwanda eh, bishobora nabyo ni muri kimwe cyoba gituma yuko uburundi bwegezwa inyuma turi mu bijyanye n'ubutunzi hano hakavuga ko izo ntererano kumbure zidashobora no kuboneka neza jafete rojanti mwe iki ikijyanye n'ubutunzi kandi n'icyo gihugu mukivuze ko iki kugira kumbure dutere intambwe ku byo kugwa eh, icyo n'ubutunzi kirakomeye cyane nicyo gituma navuze nti uburundi ntibwoca burera amaboko ngo ni uko bwangiwe ubugira kabiri mhm. eh, ni ukubandanya kubera ko icyo tuzi ni uko eh, uwo mugwi w'abavuga icyongereza mhm. ariko baratera imbere kandi bazotera imbere mu bice birenga cumi n'indwi ku ijana kugira ngo bashobore gushikira hafi ku mamiliyari amajyana indwi z'amadolari kugera muri demiri venti mu bihumbi bibiri mirongo ibiri rero uburundi bumaze kwinjira muri iyo kominote biboneka yuko ushobora kugirana imigenderanire myiza eh, n'ibihande bitandukanye ari abagwizatunga ari ibihugu ari abashaka gushinga imitahe yabo ku buryo uburundi bushobora kuhatorera akoyoko ku mhm. n'ubutunzi nibaza rero yuko ari ikintu tutofata minenegwe mhm. reka kuri icyo kijyanye n'ubutunzi kumbure twumve uko karorero kanezius nawe abibona ego urakoze nibaza yuko icyo turagihuriye ko kuko ni igihombo kinini ku buryo uburundi bwatakaje ukwinjira muri uyu muryango w'ibihugu byo mu bumanuko bwa afurika mhm. eh, kuko ni ibihugu biharanira iterambere kandi uburundi bwoba bwaguye eh, imbibe z'ubutunzi bukagura imbibe zo kuronka eh, amahirwe menshi yo kuhaba yo y'akazi y'ibidandazwa mbere no kuronka n'ingene ibidandazwa byinjira mu gihugu eh, bizimbutse kandi bitandukanye ku buryo abantu ibyo bakeneye babibona bakabigura ku biciro biciriritse kandi bakongera bakanabishora nabo no mu burundi tukabishora eh, tukaba twaguye isoko mhm. ibyo rero ni uruhombo rukomeye hanyuma mbere eh, ibyo bihugu birafasha no mu byo kwiga imigambi y'iterambere no guhabwa ingurane eh, no kurondera imbere n'ubuhinga eh, urumva si iby'amafaranga no kudandaza gusa mugabo urumva harimo ni ibintu byose bijyanye n'iterambere n'imibereho y'abantu mhm. rero kubona uburundi budashoboye ku nshuro igira kabiri budashoboye kwinjira ni ukuvuga kuri jewe ni ukuraba neza uburundi mhm. bukagira umuguru w'abahinga eh, ngira ngo kubishika ko eh, aho icyo kibazo kitubariza mugabo eh, hariho kubiraba umuntu abirabira imbere no kubirabira inyuma n'ibyo bivugwa byo bya inyo umuntu akabishyiramo nabyo nyine kuko ikibazo gishyirabwa mu ruhande rumwe gusa nk'uko yabivuze yuko rindira uyu muperezida ngira ngo nta n'uzoja aho wundi kuko barakura ngo baratorwa nka kurya ko muri east africa bikorwa cyangwa muri union eh, eh, africaine ntawuzi n'uzoja aho nawe nyine yuko atazoba ameze nk'uyo wa namibia cyangwa atazoba asumba wumva icyo si cyo kibazo ikibazo ahubwo ni ukukiraba kuko murabona ko nakanya kariko karaturega mu byo umukuru w'igihugu wa Namibia ari warongoye Sadek yashikirije yaragarutse kandi no kumigenderanire nibica nk'ibyagiriji ibyo twita accusation et contre accusation y'u Burundi n'u Rwanda yuko byo wabiri mu bituma uh, n'imigenderanire itagenda neza kumbure igasubizwa inyuma uh, muri iyo ngingo yo kutaja muri Sadek eh, ni ibyo bijyanye no kwitwararika inyungu z'igihugu gusumba inyungu z'umugwi cyangwa z'umugambwe kanaka hanyuma bagaca bigaca rero byose bivukira aho nyine mhm. mugabo ibi byashyikirijwe n'uwo mukuru w'igihugu wa namibi reka ibyo bihugu nabyo e-, birafise ingorane ni Burundi gusa bufitanye ingorane n'ikindi gihugu mhm. n'ibyo e, bihugu bindi birafitanye ingorane n'ibindi bihugu ugiye kuraba zayire zayire irafitanye ingorane n'ibindi bihugu ugiye kura ariko kirimo eh, hanyuma ugiye kuraba ibihugu nka tuvuge nka nka zimbabwe eh? ugiye kuraba ibihugu bitagira birimo demokarasi shumbagira nka za madagascar iminota ibiri ba umukuru w'igihugu yarashikirije kandi yuko hariho n'imigenderanire ibyo bisa amako akizasiyo n'amakizasiyo hagati y'uburundi n'u rwanda bituma habaho utuntu tutagenda neza mbere bushobora na bwone kuba byarinjiye muri uko k’u Burundi kwinjira muri sadeke karorero kaniziyusi yagarutse ati ni kandi icyo kibazo wanashima cyotorerwa hagati ya bino bihugu bibiri bitarinze eh, gushika hiyo mweho nk'umukuru wa diaspora ni gute namwe kino kibazo Burundi n'u Rwanda mu kibona ku bijyanye n'iyi yankigwa kwinjira muri sadec ku gihugu cyacu eh, urazi ko muri politiki ibintu byose bijya birashoboka niba umukuru wa Namibia yarenze akizana ni ukuvuga yuko atagikuye mu mutwe iwe arafise aho yagikuye ko mm-hmm. tuvuge nka amerika n'uburusiya bari ku makarikire atandukanye ajyanye n'ibijyanye n'ubutunzi umwe akaguma ashaka igishyira hasi uwundi kugira ngo aduge hejuru rero n'u rwanda n'uburundi nabyo ibyo birashoboka yuko kumbure hashobora kuba hari igihugu kiriko kishaka amakarikire nacyo ibyo ntawo bimenya mugabo icyo tuzi nicyo bita refe ikiba gikenewe ni uko u Burundi bwerekana yuko buhagaze neza kandi buri muri processus démocratique the processus démocratique ni ukuvuga ikintu kuvuga yuko ari intwaro abanyagihugu bonyine bishiriyeho mm-hmm. iyo ari intwaro abanyagihugu bonyine bishiriyeho bakerekana neza yuko iyo ntwaro yashyizweho n'abanyagihugu urumva icyo kizo bakivuye mu nzira mugabo rero uburundi nibwo bugomba kwicara bukaraba bukavuga buti esike iki kibazo kiza muri ya porosesisi ya regime change mm. canke iki kibazo kigenda muri bya bindi bivuga biti uburundi ntibuhagaze neza muri demokarasi icyo gihe naho tuca turaba mbega ivyo bihugu biri muri sadeke nta raporo na demokarasi y'uburundi eske hari ico birushije uburundi muri demokarasi hari n'uwabajije hari n'uwabajije ikibazo ngo aho baherereye bobo abanyagihugu ngo nabone bari mu bibazo birenze kuruta ibyo muri kino gihugu cyacu naho namwe mwashatse gufatira eh, naho nashatse gufatira kuko uno munsi ugerageje kuraba akigoro Uburundi ubu bumaze kugerako ni akigoro gakomeye rero ugasanga rero ibyo bihugu nabyo burya ntibyikorana bikorana n'abantu bafise eh, bitwa yuko nabo ari abarundi bo muri kino gihugu kumbure bavuga bati ibintu bitabaye uko twebwe tubishaka ntitubyemera bituma mhm. tuvuga yuko hariho ubwicanyi hariho intambara cyo gituma mvuga nti dufise entere nk'abarundi baba mu mahanga cyangwa baba mu gihugu gushyigikira yuko uburundi buronka akunguka mu bijyanye n'ubutunzi ari nacyo gituma dusaba yuko leta yobandanya isaba ntiruhe isabe kugira ngo yinjire muri sateri murakoze cyane reka kumbure turi wanashima no mu gice cya gatatu kane cya kino kiganiro tukaba iminota hafi mikenya kugira tukirangize ariko ntitugume mu majambo ikibazo ndacerekeze kuri Canisius mwavuze uko mubibona aho muhagaze reka ubu naho tugaruke kucokogwa wanashima ku mpande zose nkuko Jafet Rojantiwe ya Senkubu tera kamo canka avuga ati uvuze nabi umubyeyi wawe ko bigaruka gucafuza umubyeyi ariko reka tugaruke cyane cyane kucokogwa cokogwa kuko urumva uko biri kose turabona ko twotorera umuti hamwe yaba mwebwe muri mubirigi diaspora n'uwirongo asanzwe nawe natuye muri Norvège turabaho twoshira hamwe kugira koko uburundi bwa bene burundi aba ari bo abarundi kumbure baronka canke bagira ico bakuye muri ko kwinjizwa ku Burundi mu makominote atandukanye kanizwe icyokogwa cyo bikihe kumbure ucutumbereza neza nabo gikora kugira turabe yuko hari icyo gukogwa urakoze kuri icyo kibazo mbere ni nacyo gikenewe mhm. ubwa mbere ho urabona uburundi mm. eh, leta ukiyokora iki leta no kuraba neza eh, iyo raporo yagirijwe bakaraba neza koko nka kurya umuntu atosora agatosora akaraba ati ibi bivugwa birahari cyane nta bihari mhm. ibyo babesha ni ibihe konti raporo umwe mugarukako y'uburundi imeze gutya mhm. hanyuma ubugira kabiri nawe ni ukuvuga cyane cyane ibi bavuze eh, by'uko intwaro ya demokarasi ituzuye mhm. nta na hamwe yuzuye n'ibyo bihugu by'uburayi nta na yuzuye iriho mugabo hariho urupimo mhm. hari urugezo bavuga bati uru rugezo turarufise ni ukuvuga iki ni ukuvuga yuko hariho kumenyesha amakuru utandukanye kwisanzuye hariho imigambwe ikora yisanzuye itamanya guhugu bimanyu hariho e, e, no kuvuga ubucamanza bwigenga gukora mhm. e, bwisunze amategeko nk'uko byavuzwe hanyuma hakaba inzego z'umutekano zikaba zigejwa ku kazi ku buryo zikingira abanyagihugu hanyuma bagakoresha na politiki ya taransifaranse ni ukuvuga yo kugaragaza nk'aba bantu bo muri dorome bagiye bo muri loni bagenda baza bagenda bakananiranwa na leta mhm. bakaronka ingene bakorana n'ayo mashyirahamwe kugira ngo bazibire e, ibi twari ko turavuga bya inoropeyene babirabe ingene mu bizibira hanyuma tugira koyoko twinjire mu bihugu muri iyo miryango nk'abandi mhm. kuko Eh, utagira kuko eh, igihugu si burundi si si zinga ni igihugu cyigenga muganga gikorana n'ibindi bihugu kandi n'icyo kiko kirarondera ubu turi ko gukorana n'ibindi bihugu rero iyo mihari iyo ayo mashyirahamwe yo mu bindi bihugu ni ngombwa dukorane rero uburundi bwogerageza bagakorana bakaraba kandi bakagerageza n'iyo migenderanire Eh, ikanagurwa hagati y'uburundi n'ibihugu dusangiye imbibe eh, n'ibyo hijya y'imbibe mbere washaka hanyuma n'icyo kibazo cy'u rwanda mhm. eh, cy'inyenda mu bantu kikava no mu nzira urakoze cyane muri icyo gihe muri icyo gihe sinubona iyo mhm. bizoba iyo bizoba biturutse kugira ngo uburundi ntibwabwe bwemererwa kuko ibyo bavuze muri iyi raporo hariho ababona ko biriho akaba n'abandi babona ko ari ibisanzwe mugabo rero bo urabona baca babifatira ko nk'uko ah, ari inyendagovara urakoze cyane kaneziyusi reka icyo kibazo nyine tugitumbereze kwa jafete rojanti kaneziyusi eh, warashyikirije umuti bimwe abona byakorwa ku mpande zose kugira Burundi ntibusubire gucirirwa ivomo kuko nk'uko twagiye turabishikiriza namwe mwagiye murabishikiriza muri kino kiganiro ni ku nyungu y'abarundi bose muri rusange mweho ni igiki mubona cokogwa cokogwa n'abande kugira ubwo ako kunguko izo nyungu uburundi bworonka ko zigaruka ku banyagihugu bazironke atankomanzi mu minota itarenga ibiri kuko umwanya uratujanye Jafet Rojanti eh, eh, nta byinshi ishobora kuvuga kuko leta y'u Burundi ubwayo Eh, ntiratanga inyishu kuri icyo cegeranyo kaneziyusi yafashe eh, bimwe bimwe aravuga uburorero bumwe bumwe bwokogwa eh, na leta mbere n'ibyo n'iyo sadeke kugira mm. kuko baranashikirije icyo kibazo n'abakuru b'ibihugu kugira ngo bagerageze gufasha muri muri iyo nzira mm. rero si icyo novuga novuga nti hariho motivasiyo z'ikibazo ariko kandi reka turindire yagikurikiraniye hafi iyo iheruka kuronka indi delegasiyo wanashaka delegasiyo mm. twihuse cyane mm. reka reka jafet rojanti mwavuze ko leta kumbure yakoze intambwe kandi mm. ibyo bihagirizwa atari byo none sadeke yoyo uno munsi n'igiki kimwe mwoyisaba kugira kumbure urwo ruhome ruhave alo jafeti mugabo hmm. ibyo bavuze bashikirije bikaguma ari ibyo ntibavuge indimi zibiri bakara ndabona n'imirongo ntirikira tworohereza kuba babahaye amafaranga aha uno munsi sadeke yoyo ni iki muyisaba turangiza uwo mugwi nawo utohoze hanyuma leta nihagira yuko itanga byishikirije ku byo bavuze icyo gihe rero niho na twebwe dushobora kuvuga tuti bwabo n'ibintu ni byifashe nayo ubu haracari kare kugira ngo tugire icyo twoshikiriza ku ruhande rw’u rw'uburundi kuri sadeke hoho ni uko wogumana ijambo rimwe ntibabwire indimi zibiri murakoze cyane reka ngire ko ndagushimira nibutsa yuko usanzwe we urongoye diaspora y'u Burundi icyicaro kikaba kiraho muri norvege mwakoze kwitaba ubutumire bwacu jafete rojantin ndayishimiye murakoze namwe reka nshimire nawe Canesius karorero ku ntererano yanyu namwe nibutsa abari ko baradutega ko namwe mwagiye mukurikirana cyane ibijyanye na diaspora y'u Burundi mbere mwaranarongoye nimwe mu mashyirahamwe yarasanzwe aserukira abarundi aho mu Birigi mwakoze mwakoze kwita ubutumire bwacu Canisius Ego murakoze namwe kudutumira hanyuma twizere yuko ibi byiyumviro bishobora kugira icyo bifashije muri twebwe kugira ngo dushike karadiridimba y'uno Musi mwumvise yuko twari ko tugaruka cyane cyane ku iyankigwa Burundi mu kwinjira mu karere k'ibihugu by'amajyepfo ya Afrika mu bijyanye n'ubutunzi bita sadeke cyangwa South Africa Development Community mwakoze rero mwebwe muriko muradu gutega biri mwebwe mwagerageje imirongo ikanka turabashimiye kumbure duhane irindi sango ku wundi wa mungu ngira bizokunda yakoze na epitasi ndayishimiye yari mu buhinga bw'ibyuma kuri mikoro